klanjam pet vakat namaza i ostale propise upotpunjavam. Alhamdulillah, znam mnogo o propisima, moj odnos prema roditeljima nije kako nam je propisao uzvišeni Allah subhanehu ve teala. Pa se pitam kakav je moj namaz i ostalo kad imam loše obhođenje prema svojim roditeljima. Uzrok, znači, eh, ako čovjek, znači, ne, pravo stanje između tebe i roditelja, znači dobročinstvo prema roditeljima treba činiti. Nekad roditelji, znači, ne mogu biti u srcu ono što treba biti, što mnogi željeli nekad, nekad mora biti elmasije uzrokom, grijeh roditelja ili slično, da sprečava to. Ali to ne smije umanjiti, znači, naš odnos kada je u pitanju dobročinstvo prema njima. A ako obavljamo iskreno namaz, onda neminovno ima taj osjećaj sprem roditelja. Ne, ne može onaj koji vjeruje pokorava, čiji je namaz primljen, znači uvažava roditelja, neće ga potpuno znači prema njemu neće učiniti odbojnost i zapostaviti ga i slično.